أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis 197. a nebi Ubejdullah Mevla ibn uh, Azher واسمه سعد بن أبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب كاجي أبو بيد da je prisustovao Bajram sa Omerom ibn Hatavom. Znači bio je Bajram, a on je bio zajedno sa Omerom Hatavom. Fakale pa je rekao Omer radijallahu anhu, hadani jeumani neha Rasulullah sallallahu sallam wasallam Ova dva dana zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam da se posti. Jaumu Fitriku, من صيامكم ويوم آخر الذي تأكلون tihi min نسككم kaže Jom Fitrikom, kaže dan u kojem e, se mrcite a, e, min sijamikom od vašeg posla, znači e, kad prestane Ramazan, kada, kada znači vidi se mlađak i prestane mjesec Ramazana to misli se na, na Ramazanski bajram. U alijom i drugi dan, kaže ledina kolune fihi, minusu to kaže, dan u kojem jedete od vaših, od vaših obreda, od vaših kurbana. Znači ovdje misli, ne govori o Ramazanskom i Kurbanskom bajramu. E, znači, s ovim hadisom, s ovim hadisom učenjaci dokazuju dokazuju zabranu posta ova dva dana. Zabranju, zabranu posta ova dva dana, e, odnosno ovo se prenosi od Amara anhu, on kada kaže da je zabranio Allahu poslanik sallallahu ali bez obzira što to nisu njegove riječi, e, znači kod e, učenjaka hadisa se ovo tretira, odnosno iz usule tijeka kad se, e, tretira ovakav hadis, kada ashab kaže da je nešto Allahu poslanik sam sam naredio, zabranio, uzima se to kao propis. Iako ne prednosi njegove riječi. E, ovaj hadis znači ne ukazuje, ukazuje, pošto su dva dana, dva bajrama, ramazanski, kurbanski e, dani, veselja i radosti, E, veselja i radosti u tim danima e, znači osoba e, musliman treba da uzme odmor i užitak da se prepusti jelu i piću i lijepom oblačenju, ukrasima. Zbog toga je zabranjeno da posti tim danima. Da se posti tim danima. E, znači, misli se ovdje, znači, ova dva dana kako je navedeno opisao Omer, radijela Anhu. E, zašto ovaj... E, sad se postavlja ovdje, znači, pitanje, da li je, znači, da li je ova zabrana, da li je ova zabrana, znači, zabrana, apsolutna zabrana u kojim osoba ima grijeh ili se može napraviti izuzetak. Ispravno je ono na čemu je većina učenjaka ispravan stav da ova zabrana koja je spominuta ovdje, e, da se misli da je haram, da osoba ima grijeh koja, to, koja prekrši ovu zabranu. Znači posti za ramazanski i e, kurbanski bajram a u stvari to znači da osoba ako bi posila tim danima, kao da nije postila, lajen jen nema nagradu za taj post. Svejedno, znači, postila taj dane e, sa ciljem da nadoknadi post od propuštenog posta Ramazana ili postila na filu ili zavjetni post po skupinu učenjaka. Znači, zabrana koja došla, kaže, ona se odnosi da taj post nije ispravan, ako se postio, da nije valjan. Svejedno, znači, da li se napašta neki dan, ili se posti na fila, ili se zavjetni post posti. A, <clears throat> e, zašto, zašto je došla ova zabrana? zato što je e, post Ramazana se došao za za Ramazanski Bajram, zašto došao za posta? Zato što je za Ramazanski Bajram, e, znači završava se Ramazan koji se, koji se poslo 29 dana ili 30 i znači završava se taj dan i treba taj ibade da se odvoji od drugih vrsta ibade, od drugog dobrovoljnog posta. Da bi se odvojio, zabranjeno da se taj dan da se daje taj dan posti. Zbog toga, znači, da bi se napravila razlika između posta koji vađi i onaj koji je dobrovoljni. I zato imamo i hadisu kojima je došla zabrana posta prije početka Ramazana. Dan ili dva dana prije početka e, Ramazana da se posti. I isti razlog, da se napravi razlika između e, posta koji je i ono koji je dobrovoljan taj hadis, e, smo spominjali i na nekom drugom mjestu. E, znači, cilj ove zabrane u tome da se izdvoji Ramazan sa postom. A što se tiče ono da što je zabranjeno postići za kurbanski bajram. Iz razloga, kaže, zato, kaže, bilo samo zato što je to dan, dan klanja kurbana, u kojima je propisano da se jedi od tog kurbana. Znači da se jedi od tog kurbana, da se taj dan znači, iskaže radost i veselje, a kaže, e, i e, naravno taj dan su uglavnom desi da se, da se ode iz jara, da se obiđe neko, i u tom slučaju nije od edeba, nije od lijepog obhođenja, od gostiju i odlaska u gostu to da se taj dan posti. Ne priliči, znači taj dan postiti iz ovog razloga kaže ovdje, Mustehab je, kaže, e, ono ko drži hutbu, da spomeni na hutbi e, vezano za ove, za ove propise, e, znači kod vanskog i ramazanskog bajrama, da se naglasi ljudima da nije dozvoljeno posjeti zbog propisa vezano koji je došao u ovom hadisu. A onda nam dolazi poslije toga, dolazi nam poslije toga, znači opet hadis, da hadis, u kojima se potvrđuje ovaj propis prijeplodni i još neke druge zabrane odnosno zabrane od oblačenja neke vrste načina, načina odjeće, oblačenja neke e, vrste odjeće i e, i e, e, određeni namaza. Pa ćemo goditi ti te hadise, ćemo god u drugom slučaju, pa ćemo nastaviti, jer veđu se propis i za drugi propis, i za drugi mesele. Molim Allah, Žešanu poveća fikru vjeri da se učinu drugu razinu, s vami te Allahom i vam prešao. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,